وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القران ولا بالذي بين يديه ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم الى بعض القول يقول الذين استضعفوا يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا انتم لكنا مؤمنين Na walisema waliokufuru, hatutaiamini Qurani hii, wale aliyokuwa kabla yake. Na ungeliwaona madhalim wataposimamishwa mbele ya Mola wao mlezi, wakirudishiana maneno wao kwa wao. Wanyonge wakiwaambia waliotakabar, lau kuwa si nyinyi bila shaka tungelikuwa waumeni sisi. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين Waliotakabar watawaambia wanyonge, Kwani sisi ndiyo tuliokuzuieni na uongofu baada ya kukujieni bali nyinyi wenyewe ni wakosefu. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون Na wanyonge wakawaambia waliotakabar, bali ni vitimbi vyenu vya usiku na mchana, mlipokuwa mkituamrisha tumkufuru Mwenyezi Mungu na tumfanyie washirika. nao wataficha majuto watakapoiona adhabu na tutaweka makongwa shingoni mwao waliokufuru kwani wanalipwa ila kwa waliokuwa wakiyatenda wama arsalna fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun Na hatukumtuma mwonyaji yoyote kwenye mji ila walisema waliojidekeza kwa starehe zao kwa mji huo. Hakika sisi tunayakataa hayo mliotumwa nayo. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين Na wakasema sisi tuna mali mengi zaidi na watoto wala sisi hatutaadhibiwa. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون Sema, hakika Mola wangu mlezi humkunjulia riziki na humdhikisha mtakaye, lakini watu wengi hawajui. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Na waliokufuru wanasema hatuisadiki Qurani hii wala hivyo vitabu vilivyotangulia kabla yake kwa hayo vinavyoamrisha na kulingania. Na lau ungeliona ewe mwenye kuweza kuona wakati wanaposimamishwa madhalimu mbele ya Muumba wao, mwenye kumiliki amri yao, ungeliona maajabu katika msimamo wao. Pale wanapojibizana maneno wao kwa wao. Walio wanyonge wakiwaambia waliotukuka juu yao ingelikuwa si nyinyi kwa kutusaliti na kutamalaki hapana shaka tungelikuwa waumini. Waliotakabari na wakajiona ni wakubwa watawaambia wanyonge kwa kuyapinga maneno yao kwani sisi tulikuzuieni msiongoke ulipokufikieni uongofu tumekuzuieni sisi au nyinyi wenyewe ndiyo mekhiari upotofu kuliko uongofu. Na wanyonge nao watawaambia waliotakabari, bali vitimbi vyenu na uchochezi wenu kutuchochea usiku na mchana, ndiyo umetutumbukiza katika hilaki. Pale mlipokuwa mkitutaka tumkufuru Mwenyezi Mungu na tumfanyie miungu mingine ya kumshirikisha. Na pande zote mbili zikaficha majuto yao walipoiona adhabu inawashukia wakajua kuwa hapana faida ya kuonyesha majuto na tukayaweka makongwa ya ninira juu ya shingo za wasioamini. Je, watu hawa wanastahili chochote ila malipo kwa yale waliokuwa kiyatenda? Na sisi hatukumtuma mtume yote kwenda kwenye mji kuwaita watu wake wafuate haki ila wale wanaojidekeza kwa starehe zao katika ule mji usema, hakika sisi tunayakanusha hayo mliokuja nayo na usema kwa kujipa, sisi tuna mali mengi zaidi na watoto, wala wa akhira. Yawe nabi waambie, hakika aliyeniumba humkunjulia ya mtakae katika wanaomuasi na wanaomtii, na humfikisha mtakae wala hiyo si dalili ya kuwa yeye yuradhi na mtu au anamchukia. Lakini watu wengi hawajui haya.